Շախմատային գերմրցաշարում Լևոն Արոնյանը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը։ Վիկ Դարչինյանը մենամարտում հաղթել է Ֆիլիպինցի բռնցքամարտիկին։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասը։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրդադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 280 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև ականանետներից եւ նռնականետներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 3000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Անհրաժեշտության դեպքում դիմելով պատժիչ գործողությունների։ Մենք միշտ բարձր են գնահատել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման գործընթացում համանախագահաների միասնականությունը, ու չնայած տարբեր միջազգային հարցերի շուրջ նրանք ունեն տարաձայնություններ, բայց Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման պարագայում համանախագահները հանդես են գալիս համաձայնեցված ընդհանուր դիրքորոշմամբ։ Այս մասին Ամերիկայի ձայնին ասել է Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում լարվածության աճը, նա նշել է, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որպես լիարժեք կողմի ներգրավումը, ինչպես եղել է 1990-ականներին, թույլ կտա իրական առաջընթաց ապահովել եւ հասնել վերջնական կարգավորմանը։ Կարեն Միրզոյանը նաեւ կարևորել է միասնական քայլերի ձեռնարկումը լարվածության մակարդակը նվազեցնելու նվազեցնելու համար։ Պատասխանելով շփման գծում աճող լարվածության վրա Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի վթարացող հարաբերությունների հնարավոր ազդեցության մասին հարցին Կարեն Միրզոյանը կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև արկա այս թնջուկն ունի եւ ունենալու է իր լուրջ անդրադարձը ընդհանուր տարածաշրջանային զարգացումների վրա Նախագահների, արտաքին գործերի նախարարների կամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ամեն հանդիպումից առաջ եւ հետո ադրբեջանցիները որպես կանոն իրենց այսպես ասած ցույց են տալիս սահմանային արտառոց քայլով։ Այս մասին ասաց Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նադալյանը անդրադառնալով այն փաստին, որ Ադրբեջանը հրադադարի պայմանագիրը կնքելուց հետո առաջին անգամ Արցախի ուղությամբ տանկից է կրակել։ Հերմինե Նաղդալյանը նշեց, որ Ադրբեջանի վարկագիծը Մինսկի խմբի միջնորդ երկրների համար շոկային է։ Միաժամանակ խորհրդարանի փոխոսնակն ասաց, որ Ադրբեջանը սահմանային լարվածություն ստեղծելով նպատակ ունի ձերբասատվել Մինսկի խմբի ձևաչափից, որևէտև այդ ձևաչափում ընթացող բանակցությունները նրանց սեղմել են պատին կա ոչ ադրբեջանանպաստ գործընթաց Մինսկի խմբում։ Իրենք տեսնում են, որ այդ գործընթացը բերել է մի կետի, որտեղ իրենց համար որևէ դրական կամ հուսադրող քայլ չկա։ Եվ այս պարագայում այն քաղաքականությունը, որը իրենք վարում են միջազգային տարբեր հարթակներում, նպատակ ունի ձերբազատվել Մինսկի խմբից, փորձել փոխել քննարկումների ձևաչափը, շեշտեց Հերմինե Նաղդալյանը։ Thank you. Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում լարվածության մեծացումը տեղավորվում է Բաքվի ավանդական քաղաքականության դրամաբանության մեջ։ Ադրբեջանը փորձում է բարբերաբար սահմանին սադրանքներ կազմակերպել, նպատակ ունենալով միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ Ղարաբաղյան հարցը դեռ կարգավորված չէ։ Նման կարծիքի հայտնել Կովկասի հարցերով ռուս փորձագետ Անդրեյ Եփիֆանցևը։ Հասկանալի է, որ այսօր միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում այլ հարցեր են։ Մասնավորապես, սկզբում ուշադրությունը սևեռված էր դեպի Ուկրաինա, այնուհետև դեպի Մերձավոր Արևելք, Սիրիա, այսօրինին էլ Իրաք։ Բաքվին ձեռնտու չէ սահմանային հանգստությունը։ Նա պետք է ինչ-որ ձևով միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրի, հետևաբար դիմում են նման քայլերի, ասել է փորձագետը։ Որքանով է հավանական, որ սահմանային լարվածության հրահրման պատճառը լինի Թուրքիան հարցինի պատասխան, Անդրեյ Եպիֆանցևը նկատեց, որ թուրք պաշտոնյաների կողմից հայտարարություններ եղան Ղարաբաղյան հարցի հետ կապված, բայց սահմանային լարվածության գործում Թուրքիայի միջամտությունը քիչ հավանական է։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագաների սպասվող հանդիպմանը, նա նշեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը բարդ փուլում է եւ հիմա դժվար է բանակցային գործընթացում ինչ որ տեղաշարժ ակնկալել։ Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանատունը հերքել է։ Մամուլում հայտնված այն հրապարակումները, թե Վաշինգտոնը դիտարկում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկին այլ դիվանագետով փոխարինելու հարցը։ ԱՄՆ-ն լիովին հավատում եւ վստահում է դեսպան Օրլիկին։ Նա որպես համանախագահ շարունակելու է իր գործ, գործնեությունը, ասել է դեսպանատան աղբյուրը մեկնաբանելով այդ լուրերը։ Հիշեցնենք, որ լրատվամիջոցներում լուրեր էին շրջանառվում, որ Օրլիկի որոշ հայտարարությունների եւ առարկների պատճառով Ադրբեջանի իշխանությունների դժգոհության կապակցությամբ պետդեպարտամենտը դիտարկում է Ջեյմս Վորլիկին այլ դիվանագետով փոխարինելու հարցը։ Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղը Արցախյան գոյամարտում տվել է 22 զոհ։ Լրացել է նրանցից մեկի Մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանի ասպետ Բաբա Հայրյանի ծննդյան 50-ամյակը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Հադրութի շրջանում մեր արտահաստիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Իմացյալ մահի գնացած այդ քաջերից մեկն էր Մարտական խաչի ասպետ Բաբա Մաքսիմի Հայրյանը, որը դեկտեմբերի 12-ին կդառնար 50 տարեկան առաջիններից մեկն էր, որ Այգեստան յուղի տարածքում խփեց Չնամու հետիոտի մարտական մեքենան։ Չնամու զգացնել տվեց, որ Արցախի խիզախ տղաները ցույց չեն տա ոսոխավոտ գտնի Սրբազան Արցախի հողը։ Նշանառու այդ հարվածը ուժը ողքի տվեց նրա մարտական ընկերներին։ Բաբա Հայրյանը մասնակցել էր Սարին Շենի, Սիրիգի, Քելվաջարի, Մամուտովի, Ջաբրայելի, Ֆիզլի եւ նրա հարակից բնակավայրերի ազատագրման մարտերին։ Բաբան Քաչու անվախ մարտիկ էր եւ դժվարին հանրահարականները տրվում էին նրան։ Ղարախմբեյլի ազատագրման համար թեժ մարտեր էր գնում, հարկավոր էր օգնության ձեռք մեկնել այնտեղ մարտնշողներին։ Բաբա եւս մասնակցեց այդ մարտերին, եւ դա եղավ նրա վերջին մարտը։ Բաբա Արյան հետ մահու արժանացավ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի իշխանշանի։ Այն զորամասի երրորդ գումարտակի 7-րդ վաշտը կորում է Բաբա Արյանի անունը։ Եվ այդ վաշտում նա համարվում էր մշտական զինվոր։ Բաբայի հիշատակը միշտ վար կպահվի այդ վաշտում ծառայող զինվորների կողմից։ Հենց Զորամասի երրորդ գումարտակի երրորդ վաշտում կազմակերպել էր հուշ ցերեկույթ նվիրված Բաբա Հայրանի ծննդյան 50-ամյակին։ Ցերեկույթին ներկա գտնող զինվորները եւս երթվեցին բարձր պահել վաշտի պատիվը եւ ամուր կսկեն հայրենիքի սահմանները։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն այսօր մասնակցել է համայնքապետների համար կառավարության կողմից կազմակերպող դասընթացների 10-րդ փուլի բացման արարողությանը։ Ողջունելով համայնքապետներին նա կարևորել է 2.5 տարվա ընթացքում կառավարության կողմից կազմակերպող սեմինարները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարումը առավել արդյունավետ իրականացնելու տեսանկյունից։ Արթուր Աղաբեկյանը հորդորել է համայնքների ղեկավարներին ակտիվ լինել եւ եւ համարձակորեն բարձրացնել համայնքային նշանակության հարցերը։ Ոլորտային պատասխանատուների եւ գործընկերների հետ քննարկումների արդյունքում նշյալ հարցերը կստանան իրենց պատասխանները, իսկ պետական կառավարման համապատասխան մարմինները առավել համակողմանի պատկերացում կկազմեն դրանց վերաբերյալ։ Դասընթացների 22 մասնակիցներն ունենալու են հանրապետության օրենսդրական, ֆինանսատնտեսական, վիճակագրական եւ մի շարք այլ ոլորտների պատասխանատուների հետ հանդիպելու հնարավորություն։ Հաստատված ժամանակացույցի համապատասխան Արցախում դեկտեմբերի 9-ին ավարտվել է մարտահամարը։ Այդ մասին Արցախ պրեսի թղթակցի զրույցում ասել է ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահ Կարեն Ներսիսյանը, հավելելով, որ դեկտեմբերի 10-ից 13-ը կատարվել են մարտահամարի աշխատանքներում ներգրաված պատասխանատու աշխատակիցների վերահսկիչ շրջագայությունները, որոնց ընթացքում ստուգվել են տնային տնտեսությունների վերաբերյալ հավաքագրված տվյալների հավաստիությունն ու ճշգրիտ լինելը։ Հավաքագրված բոլոր նյութերը շրջանային բաժինների ծրագրերի միջոցով կփոխանցվեն ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահամարի վարչությանը։ Մոտ 6 ամսվա ընթացքում մարտահամարի ընթացքում հավաքագրված տվյալները կենթարկվեն համապատասխան ծածկագրման եւ համակարգչային մուտքագրման, որից հետո ընդհանրացված ձևով կհրապարակվեն 8 բաժիններից բաղկացած տեղեկագրում, որը նախատեսվում է մինչև 2016 թվականի վերջը, ասել է Ներսիսյանը ավելացնելով, որ մինչ այդ Եկող տարվա ապրիլ ամսում ազգային վիճակագրական ծառայությունը կհրապարակի մարդահամարի արդյունքներով ԼՂՀ բնակչության թվի վերաբերյալ նախնական տվյալներ։ Կարեն Ներսիսյանը ընդհանուր առմամբ գոհ է կատարված աշխատանքից, քանի որ ամեն ինչ անցեկացվել ըստ սահմանված կարգի, հաշվի առնելով միջազգային ընդունված փորձն ու չափանիշները։ Առանձնապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր քաղաքացիներին, ովքեր բարձր գիտակցումով մասնակցել են մարդահամարի աշխատանքներին։ Այդ մասին են խոսում մեր հաշվարարների փոխանցած տեղեկությունները, ովքեր վկայում են, որ ամենուրեք արժանացել են բարեհամբույր ընդունելության եւ մարդ մարդիկ սիրով տրամադրել են այն բոլոր տեղեկությունները, որոնք պահանջում է այդ նպատակով կազմված հարցաթերթիկը։ Նա միաժամանակ ավելացրել է, որ հարցաթերթիկը կազմելիս բովանդակությունը լիովին համապատասխանեցվել է զարգացած երկրներում անցկացվող համանման միջոցառումների ընդունված հարցադրումներին։ Ադրբեջանի հյուսիսային հատվածի բնակչությունը սարսափով է սպասում ցուրտ եղանակին։ Ըստ Հագին Ազի, գազ արդյունահանող շրջանի բնակիչները սարճում են իրենց տներում, իսկ երբ ջերմաստիճանը 0-ից ցածր լինի, ինչը բնորոշ է, այս շրջանին ստիփած կլինեն հույսը միայն Աստծո վրա դնել։ Այս շրջանի գյուղերի բնակիչների մեծ մասը չգիտի ինչպես պետք է տակածնի երեխաներին ու ծերերին, որոնք արդեն սկսել են հիվանդանալ։ Խմագրություն է դիմել Գիջան Յանոբա գյուղի ղեկավար Ռահիբ Սարդարովը։ Նա պատմում է, որ չնայած գյուղացիները բազմիցս գրել ու այցելել են ամենատարբեր գերատեսչություններ, աղաչելով գազանցկացնել, Պաշտոնյաներից ոչ ոք չի եղել գյուղում եւ ինժեներ չի ուղարկել գրում է բարբերականը։ Բանն այն է, որ նախկինում գյուղացիները հարևան անտառներում ծառեր էին կտրտում եւ ձմեռն անցկացնում տակվառարանների մոտ։ Իսկ հիմա դա արգելված է։ Եթե տեղի իշխանությունները կամ ոստիկանությունը տեսնեն, որ ինչ որ մեկի բակ փայտով լի մեքենայի մտնում, տանտիրոջը կտուգանեն։ Մարզասերների համար Լոնդոնում կայացած շախմատի գերմրցաշարի վերջին տուրում Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանի մրցակիցը Մաքսիմ Լագրավն էր։ Գրոսմայստերները հանդիպան 34-րդ քայլին համաձայնեցին ոչ ոքի արդյունքին։ 9 հնարավորից հավաքելով 5 միավոր Արոնյանը զբաղեցրեց 4-րդ հորիզոնականը։ Մրցաշարի հաղթող դարձավ աշխարհի գործող չեմպիոն Նորվեգացի Մագնուս Կարսենը։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը գոլի հեղինակ դարձավ Դորտմունդի Բորուսիայի եւ Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտի միջև ֆուտբոլի Գերմանիայի առաջնության 16-րդ տուրի խաղում։ Դորտմունդում ընթացող հանդիպման 24-րդ րոպեին Մխիթարյանը խփեց տանտերերի պատասխան գոլը։ Թիմերն ընդմիջման են գնացել 1-1 հաշվի ժամանակ, իսկ Բորուսիայի Գանոպցի հարձակվող Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգը 45-րդ րոպեին վրիպեց 11 մետրանոցից։ Դա Հենրիխ Մխիթարյանի 6-րդ գոլն էր Գերմանիայի ընթացիկ առաջնությունում։ Պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի երկրորդ թեթևագույն քաշային կարգում աշխարհի նախկին բացարձակ չեմպիոն Վիգդար Չինյանը դեկտեմբերի 13-ին անցկացրել է կարիերայի 51-րդ մենամարտը, որում հաղթել է նոկաուտով։ Ավստրալիայում կայացած 10 ռաունդանոց մենամարտում 39-ամյա Դարչինյանը երկրորդ ռաունդում նոկաուտի է ենթարկել ֆիլիպինցի 22-ամյա Քրիս Պաուլինոին։ Այդ հաղթանակի շնորհիվ այ բռնցքամարտիկը նվաճել է YBC Asian Boxing Super մրցաշարի հաղթողի տիտղոսը, որը թափուր էր ոչ այժմ։ Լիկ Դարչինյանը պրոֆեսիոնալ ռինգում տարավ 42-րդ հաղթանակը, իսկ 31-րդը նոկաուտով։ Հիշեցնենք, որ Դարչինյանը նախորդ մենամարտում եւս հաղթել էր նոկաուտով։ Հոկտեմբերի 3-ին Ավստրալիայի Սիդնեի քաղաքում կայացած 10 ռաունդանոց մենամարտում նա նոկաուտի էր ենթարկել Թայլանդի ներկայացուցիչ Մանկոլչայ Լուկմուան Կանչին, որը տեխնիկական նոկաուտով պարտվել էր երկրորդ ռաունդում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 9 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց